ko? Labdien! Prieks jūs redzēt, un man ir prieks būt šeit, kalpot Dievam, kalpot jums, un esmu pateicīgs, kad jūs var lietot. Šis laiks ir bijis visādā ziņā, garīgi tāds izaicinošs, bet tas ir par svētību, jo garīgās cīņās mēs pieaugam mēs pieaugam, mūsos ir briedums, mūsos ir ticība, un es esmu pateicīgs, ka Dievs dara kaut ko pie manas sirds, un Un arī šo vārdu, ko Dievs iedeva īstenībā, tas neilga laika apakaļ. Dievs iedeva brīnišķīgu vārdu priekš mūsu ģimenes, un tad, kad man lūdzu šodien kalpot ar vārdu, es zināju, ka šis vārds uzreiz iedegās manā sirdī, un es zināju, ka šis vārds ir šodien jāsludina šeit. Un es ticu, ka Dievs grib darīt brīnišķīgas lietas šodien pie katra no jums, bet jums pašiem tas ir jāgrib un jāatver, savu, jāatver savus sirds. Un es aicinu, ka mēs varam piecelties, mēs aizlūksim par vārdu. Mēs aizlūksim par vārdu un lūdziet, lai svētais, kas patiešām jūs brīnišķīgi ved tajā dziļumā, kas šodien tiks sludināts un ka vārds patiešām dara brīnišķīgas lietas pie jums. Lai tas iesēžas, iespieš jūs prātā, sirdī un lai jūs varat piedzīvot brīnums un augļus. Tēvs, Jēzus vārdā, Dievs, mēs Tev pasakamies, kungs, par šo dienu. Es pasakos Tēvs par to, ka es varu būt šeit un kalpot Tēvs ar vārdu, ko Tu esi līdz manā sirdī, Dievs. Un es ticu, kungs, ka šis vārds Tēvs uzrunās draudzi, kungs. Un es ticu, kungs, ka Tu izmainīsi ikvienu sirdi, Tēvs, kas ir šeit, Dievs. Jo tāds ir Tavs plāns, tāda ir Tava grib, Tēvs, ka ik viens Dievs atgriež, ka ik viens piedzīvo Tev brīnišķīgā veidā, Tēvs. Ka ik viens iet uz priekšu un ceļas, Tēvs. Jēzus vārdā, Dievs, es lūdzu, kungs, lai Tu svētais svētais gars šajā brīdē šeit, lai tu pieskaries ikvienam tēvs, lai ikviens sirds tēvs tiek atvērt, Dievs, un lai tavs vārds, Dievs, var kā sēku šajā brīdī iesēties, Dievs, un lai šī sirds tiek pārveidots kā par labu augsni, tēvs, Un es lūdzu, Dievs, lai caur Tavu vārdu, kungs, kad tas tiks sludināts, tas apliecinās ar brīnumiem un zīmēm, Tēvs. Es lūdzu, Dievs, lai no šī brīža, Tēvs, neviens no šīm telpām neaiziet kāds atnāc, Dievs, bet lai aiziet svētīts, lai aiziet iedrošināts, lai aiziet dziedināts un atjaunots, Tēvs. Un es lūdzu, kungs, dod man arī drosmi sludināt, lai Tavs vārds tiek sludināts garā un spēkā, Tēvs, lai no manis nav nenieka, Dievs, bet lai viss ir no Tevs, kungs, jo es, Dievs, esmu tikai Tavs kāps, es esmu Tavs trauks, ko tu lieto, Dievs. Un es lūdzu, Dievs, lai tu svētais gars dari savu darbu, kas šodien ir jādara, Dievs. Mēs ieliekam šo dievkalpojumu, šo vārdu tavās rokās, Dievs. Mēs lūdzam tavu klātbūt un mēs paaugstam tavu vārdu Jēzus vārdā. Amen. Amen. Varat sēsties. Tēma īstenībā ļoti brīnišķīga. Un šī tēma patiesībā mums arī lika apstāties – un lūgt un daudz lietas pārdomāt. Un šai tēmai virsraksts ir atgriezies pie pirmās mīlestības. Atgriezies pie pirmās mīlestības. Nepārprotiet, tā ir atgriešanās pie Dieva mīlestības. Jā. Tā nav tāda mīlestība, bet šī ir atgriešanās pie Kristus mīlestības. Pie tās mīlestības, kas mūsu sirdīs sākumā bija tā uguns. Bet uh, Es aicinu, ka mēs atveram Jāņa atklāsums grāmatu otro nodaļu, un mēs lasīsim no 1 līdz 7 pantam. Un tas ir vārds, ko Dievs iedeva mūsu ģimenei, un tas ir vārds, ko arī Dievs šodien grib jums dot. Un Jāņa atklāsums grāmatā pirmajās nodaļās mums ir jāsaprot, kad Jānis satikās ar pašu Jēzu, un Jēzus deva norādes katru, katrai draudzes, katra draudzes eņģelim. Un otrajā nodaļā ir dots vārds Efes draudzes eņģelim. Un es ticu, ka Dievs arī šodien Dieva mājas draudzes eņģelim grib dot šo vārdu. Dievs grib dot šo vārdu priekš katru no jums. Mēs esam draudze kopumā, bet mēs sastāvam ik viens no katra individu. Un tāpēc, kad mēs lasīsim, beigās ir, ka mausis, lai dzir, ko gars saka draudzē. Tas nozīmē, kad Jēzus grib, lai mēs ik viens šodien ieklausāmies. Dievs grib, lai mēs ieklausāmies ik viens, ko viņš grib šodien teikt. Tāpēc es aicinu, ka tu tur savu savu svaļā, savu sirdvaļā un lūdzu, lai svēties gars tev dod atklāsim, kad vārds tiks sludināts. Amen. Tātad, es izlasīšu un pēc tam mēs iesim pa punktiem cauri. Efes draudz eņģelim raksti. Tā saka tas, kas tur labajā rokā septiņas zvaigznes un kas staigā septiņu zelta lukturu vidū. Es zinu tavus darbus un pūles, tavu pacietību un ka tu nevari panest ļaunus cilvēkus. Un esi pārbaudījis tos, kas saucas par apustuļiem, bet nav. Un esi atradis tos par melkuļiem. Tev ir pacietība, tu esi grūtumu, nesis mana vārda dēļ un neesi piekusis. Bet man pret tevi ir tas, ka tu esi atstājis savu pirmo mīlestību. Tad nu pārdomā, no kā tu esi atkritis – atgriezies un dari pirmos darbus. Bet ja nē, tad es nākšu pie tevis un nostumšu tavu lukturi no tā vietas, ja tu neatgriezīsies. Bet tas tev ir, ka tu ienīsti Nikolīta darbus, ko arī es ienīstu, ka mausis tas, lai dzird, ko gars saka draudzēm. Tam, kas uzvar, es došu ēst no dzīvības koka, kas ir Dieva paradīzē. Āmen. Jēzus dod norādu Efes draudz eņģelim. Un šeit es gribu uzsvērt to, ka mēs varam redzēt, cik Dievs ir labs, kad viņš uzreiz nenāk un man tevī nepatīk tas, man tevī nepatīk tas, bet Dievs nāk ar labām lietām. Sākumā uzrādot tās labās lietas, tās labās īpašības. Tāda ir Dieva sirds. Dievs nekad arī pie mums, nekad viņš nenorādīs uzreiz uz kaut kādām lietām, bet viņš Pirmkārt, tā ir mīlestība, kas nāk no Dieva sirds, ka viņš tev mīl. Un arī šodien es tev gribu pateikt, ka Dievs tev ļoti mīl. Vienalga, kādos apstākļos tu esi, kādām situācijām tu ej cauri, vai tu ej uzvarē, uzvarā vai nespēkā, bet Dievs tev mīl. Un Dievs grib, lai tu šodien atgriezies pie viņa, vienalga, kādā situācijā un stāvoklī tu esi. Un tas arī tas, ko Dievs norāda sākumā pie darbiem. Un šo nodaļu es gribu sadalīt četrās daļās kas svētais gars man atklāja. Pirmā daļa mēs redzam, Jēzus uzrāda labās lietas. Kas tad ir tās labās lietas? Arī mēs redzam pie sevīm. Mēs katrs esam ielikt draudzē, kaut kādās kalpošanās. Mēs katrs esam pasaulē nolikt, kā mēs zinām, kā lukturi, kā zemes sāls. Mums ir jānes Dievu misija. Mums ir pacietība. Arī kā viņš rakstīja Efes draudzē, tev ir pacietība. Tu esi grūtumu nesis. Ja? Uh, Tu nepaciet ļaunus cilvēkus. Tu esi redzējis, ka cilvēks sauc par melkuļiem. Viņš uzrādīja tās lietas, arī tas, kas Jēzum patika. Bija lietas, kas patika. Un ir lietas, kas Jēzum arī pie tev šodien patīk. Ir lietas, ar ko viņš ir ļoti apmierināts. Mēs to zinām. Un otrā lieta, mēs redzam, ka Jēzus norāda uz trūkumiem, ar ko viņš nav apmierināts. Tātad pirmā lieta, Jēzum Viņš uzrāda labās lietas, otrā viņš uzrāda trūkums. Un kas tad ir tie trūkumi arī, kas Efes draudzē? Tie trūkumi tas, ka Jēzus uzrāda, tu esi atstājis savu pirmo mīlestību. It kā visi baigi labi. No ārienes mēs izliekamies, cilvēks skatās un mums liekas, mēs taču esam baigi labie. Mēs dzīvojam labi, mēs Mēs dzīvojam godīgi, godprātīgi, ja, mēs tur nelietojam alkoholu, mēs tur uzvedamies kārtīgi. Ārēji liekas visi baigi smuki, bet iekšēji, ja es saku, bet tev ir tas, ka tu esi atstājis savu pirmo mīlestību. Un tas ir tas, kas Jēzum nepatīk pie Efes draudz. Un es ticu, ka Jēzus arī šodien sauc uz tavu sirdi. Man nepatīk, ka tu šodien esi atstājis savu pirmo mīlestību. Tā ir otrā lieta, ko viņš uzrāda. Trešā lieta. Jēzus dod mums brīdinājumu un nosacījumu. Pie tās otrās lietas, kad Jēzus mums uzrāpa šo mīlestību, ir uh, brīnišķīga lieta tas, ka viņš uzreiz dod piemēru, uzreiz uzrāda, kas ir jādara, lai mēs atgrieztos. Un ko tad viņš saka? Viņš saka, pārdomā. Pārdomā. Arī šodien. Dievs tev saka, pārdomā, no kā tu esi atkrits un atgriezies un dari pirmos darbus. Saprotiet? Dievs brīdiniš apstājies, novalc svītru un tagad pārdomā. Es uz tevi esmu runājis, tagad pārdomā, kas ir tās lietas, no kā tu esi atkrits. Ja es saku, atgriezies apakaļ tajā pirmsākumā un dari tos pirmos darbus, tad tu man būsi Brīnišķīgs. Pie tās trešās lietas par to brīdinājumu, ja es saku, ar nosacījumu. Bet ja nē, bet ja nē, es nākšu pie tevis un nostumšu tavu lukturi no tās vietas, ja tu neatgriezīsies. Ja es mums dod pamācību, uzrāda lietas, kas mums ir jādara, Tur pretī ir nosacījums, bet ja mēs to nepildām, ko viņš, kā viņš rīkosies. Un ceturtā lieta, Jēzus mums dod apsolījumu. Un apsolījums ir tas, ka tam, kas uzvar, tam, kas uzvar, es došu vēst no dzīvības koka, kas ir Dieva paradīzē. Brīnišķīgs salikums. Labās lietas, tas, kas nepatīk, pamācība, brīdinājums un beigās ir apsolījums. Bet, ka mēs iesim cauri, ka jūs redzat, ka šis apsolījums, lai mēs to iemantot, mums ir jāuzvar. Mums ir jāuzvar. Tas tāpat vienkārši nenāks. Un kas tad ir pirmā mīlestība? Ja mēs runājam par pirmo mīlestību, jūs noteikti ik viens, kad jūs esat piedzīvojuši savu atgriešanos no grēkiem, ka jūs esat piedzīvojuši glābšanu, pestīšanu, Es nezinu, man personīgi tas bija brīnišķīgs laiks. Es atceros, kad manī bija iekšā tā mīlestība, kas mutuļoja, kas burbuļoja, manī bija tas uguns, acis mirdzēja un spīdēja, un es gribēju iet un darīt. Un tā pirmā mīlestība ir tas, ka tu dēļ kāda esi gatavs kaut vai atstāt visu un aiziet uz otru pasaules malu. Tā ir tā mīlestība, ko Jēzus grib, ka mēs atgriežamies, ka tu šajā brīdī esi gatavs atstāt un Jēzu, es gribu tevi. Vienalga, cik tu tālu es kaut vai tu esi Indijā vai Āfrikā, es gribu tevi, es gribu tevi tur sastapt. Un tā ir mīlestība, ka tu dēļ kāda esi gatavs kaut ko darīt, kaut ko upurēt. Vienalga, vai tas ir tavs laiks, vai tas ir tavs televizors, vai tas ir tavs dators, vai tas ir tavs vakara darbs vai kas. Mēs aizstājam Jēzu šito pirmo mīlestību. Un Dievs, Dievam ir greizsirdības to. Dievs vienkārši negrib, ka mēs kaut kādas lietas vienkārši Daram vairāk nekā mēs mīlam viņu. Dievs negrib. Tāpēc Dievs brīdina. Viss, es zinu, cik tu esi labs, bet viss man, man nepatīk. Man nepatīk, ka tu esi atstājis pirmo mīlestību. Es gribu tev vairāk. Dievs saka, es gribu tev vairāk. Brīnišķīgi bija tas, ka svētais gars man vadīja caur evaņģēlijiem. Kad es gatavoju šo vēsti, šo svētrunu, es gāju caur Mateju un Marka evaņģēliem, diviem evaņģēliem, un man patīk tas, ka, ka Jēzus gāja un kalpoja, kā cilvēki vienkārši sekoja. Vienalga, kur, viņ, kur viņš bija, cilvēki gāja un sekoja. Un to es tā uzreiz, man bija tāds salīdzinājums. Mūsdienas, ka mums ir automašīnas, ka mums ir datori, ka mums ir internets, ka mums ir telefoni, ka mēs šodien varam uzzanīt, tur notiek kalpošana, tur notiek spēcīgs dievkalpojums, es iekāpu mašīnā un aizbraucu. Bet tajā laikā tādas lietas nebija. Tajā laikā bija, kā mēs zinām, ka tur bija apkārt tuksnesi, kalns, klints, ja, un cilvēki visur pārētojas ar kājām vai rēzeļiem. Un cilvēki gāja vienalga, ko tas viņiem maksāja. Un es vienkārši izlasīšu tās, tās vietas. Nu, tas, lai jums ir kā iedrošinājums, jo tas man ļoti īstenībā tā uzrunāja, un es biju ļoti tāds, nu, piedrošināts. Tā cilvēka neatlaidība, ka cilvēka dēļ jērs vienalga, kur viņš bija, cilvēka gāja, gāja un gāja, un viņi klausījās un sekoja. Un es lasīšu 14. matēs no 13 līdz 21, es vienkārši izlasīšu. Matei 14, no 13, no 13 līdz 21. Un Jēzus to dzirdēdams aizbrauca laivā no turienes uz kādu attālu tukšu vietu un ļaudis tu izdzirduši. Tātad Jēzus aizbrauc, iekāp laiva aizbrauc uz attālu vietu, ļaudis izdzirdēja, Jēzus brauc tur, gāja kājām no pilsētām, nevis no vienas pilsētas, bet no pilsētām, viņam pakaļ. Un Jēzus izgājis, redzēja daudz ļaužu, un viņam sirds iežēlojas par tiem, un viņš dziedināja viņu neveselos. Bet, kad vakars metās, viņa mācekļi piegāja pie viņu un sacīja, šī vieta ir tuksnesis. Jūs saprotat? Tuksnesis. Jūs var iedomāties, tur spīd karsta saule, tur ir svēlma, ne tur ir ko, kur patvērties nekas. Cilvēki dēļ karstuma, dēļ slāpēm, dēļ, var teikt, viņam nebija neko ēst, es pieļauju, bet viņi gāja, tāpēc, ka viņi gribēja ar jēzu satikties. Šī vieta ir tūkstnesis, Un laiks jau vēls. Atlaid ļaudis, lai tie aiziet miestos un pērk sev ko ēšanai. Bet Jēzus tiem sacīja, tiem nav jāiet projām, dodiet jūs, dodiet jūs tiem ēst. Bet tie viņam sacīja, mums šeit nav nekā vairāk kā piecas maizes un divas zivis. Un viņš sacīja, nesiet man tās šurp. Un, ļau, un ļaudīm viņš pavēlēja nosēsties zālē, ņēma tās piecas maizes un divas zivis, Pacēla savus acis uz debesīm, pateicās pārlauz un deva tās maizes mācekļiem un mācekļu ļaudīm. Un viss ēda un paēda un salasīja no atlikušām druskām pilnas 12 grozes. Un šitas teikums man ļoti īstenībā patika. Un to, kas ēduši, bija 5000, neskaitot sievas un bērnus. Jūs spējat iedomāties? 5000 bija tikai vīri. Es pieļauju, ka tur katram otram noteikti bija sieva. Un bērni tajā laikā, es domāju, ka arī bija ļoti daudz. Tad jūs spējat iedomāties, cik daudz tūkstoši vienkārši viņam sekoja no pilsētām. Vienalga, kur viņš gāja, cilvēki apmetās tuksnesī, cilvēki sēdēja. Viņi pat neprasīja, Jēzus pabaro mūs, bet mācekļi paši redzēja, mācekļi teica, Jēzu, vajag viņus pabarot. Vajag pabarot. Cilvēki, var teikt, bija gatavi nēst, bet lai tikai dzirdētu, ka Jēzus viņus māca. Jūs saprotiet? Tas ir Tas ir vienkārši tas laiks salīdzinot ar šodien. Tie apstākļi salīdzinot ar šodien, kādos mēs dzīvojam, kādā komfortā. Bet kā tur cilvēki bija vienkārši izslāpuši. Marka evaņģēlijā 3. nodaļā no 7. līdz 12. Bet Jēzus aizgāja ar saviem mācekļiem pie jūras, un liels ļaužu pūks no Galilejas viņam gāja līdzi. Tātad Galileja, un no Jūdejas, un no Jeruzalemes, un no Idumējas, un no viņpus Jordāns, un no Tīras, un no Sidons apkārtnes, liels pūks, dzirdējuši, kādas lielas lietas viņš dara, nāca pie viņa. Un viņš saviem mācekļiem sacīja, lai tie viņam apgādātu kādu laivu ļaužu dēļ, ka tie viņam nespiestos virsū. Jo viņš darīja daudz vesels tā, ka tie, kam bija tā kādas kaitas, lauzās viņam klāt, lai viņu aizskart. Un nešķīstie gari, ka tie viņu redzēja, krita pie zemes, viņa priekšā un brēca sacīdami, tu esi Dieva dēls, un viņš to stipri aprāja, lai tie viņu nedarītu zinām. Akal šeit, Marks raksta evaņģēlijā, no cik apkārtnēm, no cik pilsētām liels ļaužu pūks sekoja, ka tie spiedās viņam virsū, Jēzum, mēs tev gribam. Un ko viņš darīja? Viņš dziedināja, viņš darīja vesels. Cilvēki lauzās, lai tikai aizskart Jēzu. Cilvēki lauzās, lai aizskart Jēzu. Dievs grib, ka tu šodien lauzies. Vienalga, cik lielā pūlī tu atrodies, Dievs grib, ka tu lauzies un aizskar viņu. Tas ir tas, ko Dievs šodien vēlas. Marka evaņģēlijā arī 6. nodaļā no 30. līdz 34. Un apustuļi sapulcējās pie Jēzus un tam stāstīja visu, ko tie bija darījuši un ko tie bija mācījuši. Un viņš tiem saka – Nāciet vieni paši saurup kādā vientuļā vietā un atpūtieties maķinīt. Jo daudz bija, kas... Pareizes lasu. Jā. Jo daudz bija, kas nāca un gāja, un tiem nebija vaļas nēst. Sadziet? Akal. Daudz bija tie, kas nāca un gāja, un viņiem nebija pat laika ēst. Un tie laivā aizbrauc sauvrup uz kādu tukšu vietu. Un daudzi redzēja to aizbraucam, un viņu, un viņus pazina – un satecēja kājām no visām pilsētām kopā un nonāca tur viņiem pa priekšu. Saprotiet? Jēzus ar apustuļiem un mācekļiem brauc, un cilvēki jau dzir, ka Jēzus būs tur, viņi jau aptecēja un gaidīja jau. Viņam bija tāds izsaukums pēc Dieva vārda, pēc tā, ka Jēzus tur mācīs un kalpos, ka viņi bija gatavi, es nezinu, cik ātri, bet viņi jau gaidīja. Un Jēzus izkādams, izkādams malā redzēja daudz ļaužu, un sirds viņam par tiem iežēlojās, jo tie bija kā āvis, kam nav gana, viņš sāka tos daudz mācīt. Amen. Dievs nevienu neatraidīja. Nevienu. Cilvēki bija izslāpuši, cilvēki gāja, lai tikai dzirdētu. Cilvēki gāja, lai notika dziedināšanas, atbrīvošanas, ja es nevienu neatraidīju. Cilvēki lauzās, lai pieskartos, Viņš darīja viņus vesels, viņš izdzina ļauns gars, nešķīs gars, viņam sirds iežauts, viņš redzēja, ka cilvēki ir bez gana, ka cilvēki ir noskumuši, ka cilvēki, cilvēkiem vajag kādu, kas viņus vada. Dievs grib arī šodien tev pilnvērtīgi vadīt. Tikai tev tas pašam ir jāatļau un jāgrib. Es atceros par, par mūsu pirmās mīlestības piedzīvojumu. Tas bija vairākas gadus apakaļ. Vispilgtāk es atceros, kā man sieva piedzīvojas, pēc tam piedzīvojas vienkārši. Nesaprat to iekšā to burbuļošanu, kas manī bija, kas viņā bija, ka mēs bijām gatavi vienalga braukt, klausīties, piedalīties. Mēs vienkārši bijām izslāpuši. Mēs bijām izslāpuši pēc Dieva vārda, mēs bijām izslāpuši pēc tiem darbiem, pēc Dieva klātbūtnes. Un tā ir tā mīlestība, tas ir tas uguns, ko Dievs iededzina katrā no mums – Un ja tu neesi šodien piedzīvoju šo pirmo mīlestību, tad es tev aicinu, ka tu lūdzu svētiem garam, lai viņš tev pieskarās un lai tu piedzīvo šo pirmo mīlestību. Es atceros, ka mēs braucam pie cilvēkiem, mēs braucam uz mājām, mēs turējām mājas grupas. Es atceros, Dievs ir mans liecinieks, mēs lūdzām kopā, mēs lūdzām, mēs slavējām. Istaba piepildījās ar dūmaku, istaba piepildījās ar miglu. Es stāstu patiesību, Dievs ir mans liecinieks. Mēs lūdzam, mēs slavējam, mēs paskatāmies visu tāpu ir vienā miglā. Logi ir aizsvīduši. Mēs lūdzam dedzīgi, mēs lūdzam ar spēku, mēs lūdzam ar uguni. Mēs saucam uz Dievu, jo mēs gribējam, un Dievs bija līdz šo spēku mūsos iekšā lūgt un meklēt viņu. Un es atceros, ka mēs stāvējām apkārt, mēs lūdzām, mēs pat neuzlikām rokas, un es atceros, kā viens puikas, kas bija blakām, viņš vienkārši atrāvās no zemes un aizlidoja kādu metru. Viņš aizdoja un nokrita un pat pārsit galvu, bet viņš piecēlās un viņam pat nesāpē. Vienkārši no lūkšanas, kad tu stāvi aplī, sacos, mēs stāvējām aplī, mēs lūdzām, un cilvēks vienkārši aizlido. Jūs saprotiet, kāds Dieva spēks, kāds Dieva svaidījums, kāds Dieva klātbūtne. Tas bija brīnišķīgi. Tas bija brīnišķīgi. Un tas ir tas, ko Dievs arī šodien gan man, gan jums, viņš grib viss apstājies. Apstājies. Tu nevar dzīvot tādā remdenībā. Tas ir tāpatās, kā laudaķīs draudzē, ka mēs lasām, kad tu neesi ne augsts, ne karsts, tu esi remdens. Un ko Jēzus saka, es tev izpļaušu no savas muts. Dievs grib, ka tu šodien esi karsts, Dievs grib, ka tu šodien iededzies. Dievs grib, ka tev šodien ir slāps un izsaukums. Un ja tev viņas būs, tad Dievs arī pieskarsies. Dievs pieskarsies un tev aizskars. Tev apmēram, tev ir jākliec, kā Bībelē rakstīts, ka tas aklais Bartimēs, viņš stāvēja un Jēzus gāja garām ar saviem mācekļiem, un viņš jūta, viņš dzirdēja, ka Jēzus nāk, un viņš sauc Jēzu! Viņš sauc Jēzu! Un tie viņi bez mazai tur pāries, saka, stāv klusi, stāv klusi. Viņš saka, nē, Jēzu! Un Jēzus apstājās. Un ko viņš darīja? Viņš piegāja klāt. Un viņš gribēja tapt dziedināts. Kaut viņš neredzēja, bet viņš jūtu, viņš dzirdēja un viņš sauca. Un es pieļauju, ka viņš bija ilgs gads akls. Viņš dzīvoja tumsā. Bet viņš gribēja redzēt. Viņš gribēja piedzīvot. Jēzus apstājās viņu saucienam. Jēzus piegāja viņu dziedināja. Un viņam bija ticība. Viņam bija ticība, kaut to viņš neredzēja, bet viņš zināja, viņš dzirdēja, kad Jēzus dara brīnišķīgas lietas. Un viņš to gribēja arī šajā brīdī piedzīvot. Un viņš piedzīvoja to. Un es jums izlasīšu no Rodnēja Hovarda Brauna grāmatiņas. Uh, Tur ir tāds brīnišķīgs, tāds citāts. Un tas, kā viņš sludināja, ko Dievs uz viņu runāja. Un tā es sajūtu izsaukumu pēc Dieva. Es atrados lūkšanas sapulcē, un tas kungs man sacīja, tev jākļūst izsaukušam un izslāpušam pēc manis, kā tas vīrs, kas gāja pa tuksnesi trīs dienas – Viņa lūpas sasprāgāja un asiņoja, viņa mēle piekalta pie augstlējām, un viss, ko viņš dzīvē vēlējās, bija ūdens. Viņš sauca ūdeni, ūdeni, dzīvību nodrošinošais ūdens. Kad tu kļūsti tik izslāpis un izsalcis pēc Dieva, nekas cits tavā dzīvē nav vairāk svarīgs. Tad atnāk Dievs un tev dod dzert. Slav Dievam! Tad, kad tu būs ritīgi izslāps, tad, kad tu ritīgi sauks uz viņu no visas sirds, Jēzu, tu man esi vajadzīgs, es esmu izslāps un izsauc pēc Tevs. Dievs tad arī nāks un Tev pieskarsies. Amen. Dievs nekad Tev virsū neuzbāzīsies, jo es to saskatu, ka Dievs ir kā džentlmens. Nevēlt arī Jēka vēstulē rakstīts, ka Dievs saka, tuvojieties Dievam. Dievs grib, ka tu pirmais spēr soli. Un tik līdz tu spēr šo soli, Tik līdz tu izdarīsi šo grības lēmumu savā dzīvē, Dievs spērs tev pretī, pieskarsies un tevīm notiks pārmaiņas. Tas ir tas, ko es saprotu. Un Dievu vārds tu skaidri arī sāk. Tad, kad tu būsi izslāps un izsāc, Dievs tev nāks un atspirdzinās. Dievs tev nāks un padzirdīs, pabaros un dos tev jaunu spēku, ka tu varēsi iet un uzvarēt. Tev jāgūst tas izsaukums ir tagad. Tev ir jāgūst tas izmisums sirdī tagad, šajā brīdī, šodien. Tev ir jāgūst tas izmisums brīdī, lai katru vakar, kad tu ej gulēt, tu nevar aiziet gulēt, ka tu neesi nelasījis, ne lūdzis, ne domājis par Jēzu. Tev ir jāgūst tas izmisums, ka tu pat nevar bez viņa aizmigt. Tās būs patiesas slāps un izsaukums pēc viņa. Un Dievs to vēlas, ka tu šodien pie tā atgriezies. Dievs vēlas, ka tu šodien pie tā atgriezies. Atceries to laiku, kad tu piedzimi no augšienes. Es ticu, ka lielākā daļa piedzīvojuši to brīnišķīgo laiku. Tas ir, es nezinu, tas ir tā, ka tev ir, ka tu esi sadzēries enerģijas dzērienu, tu skrien un tu esi, tu esi samīlējies Dievā un tu esi izslāps pēc viņu un tu gribi vairāk lasīt un Dievs uz tevi runā, Dievs tev vāda un rāda lietas un Tā ir tā pirmā mīlestība, ko Dievs grib tevi šodien atdzīvināt. Dievs negrib, ka tu esi nomirs. Arī tajā laudaķis draudzē viņš teica, ku, kad uh, viņiem ir bagātība, jā, un ko viņš teica, tu patiesībā esi nabaks. Viņš teica, pēc no manis zelta, jā, un, ka ja es teicu, es klauvēju pie durvīm, ja es arī šodien pie tavām sirds durvīm klauvē. Viņš saka, ja kāds mani dzird, tas atver durvis un es pie viņa ieiešu un turēšu māju vien. Dievs klauvēs šodien pie tevi. Tava izvēle ir, vai tu tās durvis atvērs, vai tu vienkārši pagriezīs muguru un dzīvo savu veco dzīvi. Es pieļauju arī to, ka daudzos mīlestība ir izdzisus dēļ mūsu ikdienas, dēļ mūsu sāpinājumiem, bailēm, dusmām, rūgtumiem – tam, ka mēs ejam cauri garīgām cīņām, ka mēs redzam, ka citiem varbūt veicās un man neveicās un man ir tik daudz, varbūt ilgs laiks tuksnesī jādzīvo garīgajā ziņā un neveiksmes, jā, varbūt finansēs, varbūt darbā, varbūt ģimenē, nu, ir daudz lietas, ir daudz apstākļu. Un tas arī apslāpē to pirmo mīlestību. Un tas apmēram to es ar salīdzināt, kad tev ir uzliktā slapjas sega, ugunim, kas kvēlo oglēm, kas vēlo, ka mēs uzliekam un lai viņas apdziest. Un tie apstākļi, ja, viņi ir kā slapjās sēgi. To es redzu garīgi. Un, un Dievs vienkārši grib, ka tu to sēgi vienkārši noņem nost un ļauj, lai viņš uzpūš atkal vēja, lai tās ogles atkal aizdegās. Un neļauj apstākļiem valdīt par tavu dzīvi. Tas, kam tu ej cauri, to, ko tu piedzīvo, neļauj viņiem valdīt tavā dzīvē. Neapslāpē pirmo mīlestību. Tātad tas ir pa pirmo mīlestību. Padomā, no kā tu esi atkritis un atgriezies un dari pirmos darbus. Varbūt uz šodien neizdomās, bet es tev aicinu, ka tu aizies mājās, lūdz Dievam, es vienatnē, lūdz pārdomā, kas ir tās lietas no tavu, no tavu piedzimšanas, ka tu piedzim no augšanas, no šīs līdz šai dienai, kas ir tās lietas, kas tev ir vienkārši apslāpējuši. Kas ir tās lietas, kur tu esi palicis remdens, kur tu esi palicis vienaldzīgs? Strakākā, kas var būt, ka tā ir vienaldzība, ka tev ir vienalga. Tas ir tas remdenums, jā, ne augsts, ne karsts. Bet pārdomā, Dievs saka, pārdomā. Un ja tu nesaproti, lūdz Dievam atklāsim. Lūdz, lai svētais gars tev vēda atklāsmē un saprot, kas ir tās lietas. Pārdomā. Viņš saka, atgriezies un dara pirmos darbus. Es domāju, ka jūs atceraties pirmos darbus, visu, kā jūs gājāt, ko jūs darījāt. Un, ja tev šie pirmie darbi nav bijuši, tad lūdzu Dievam, lai tev viņi būtu. Un neatliec šo atgriešanos laiku uz vēlāku. Vēstulē ebrejiem autors saka, lai mēs atgriežamies šodien. Un Tic vai netic, šodien ir tā žēlstības diena, šis žēlstības laiks, lai mēs ik viens atgriezties gan no saviem grēkiem, gan atgriezties pie šīs pirmās mīlestības. Un tas ir tas, ko es tev pamudinu šodien, neatliec uz vēlāku laiku neko. Vienkārši gūš šo izmisumu, šo vēlēšanos šodien, tagad. Tas ir tas, kas tev ir jādara. Jo Dievs ir tas, kas mums ir devis šodien dzīvot. Jo nevēl Bībelē teiks, lai mēs nezūdamies par rītdienu. Mēs nezinām, kas būs rītdien. Mēs nezinām. Un tā ir gudrība, ko Dievs mums māca. Neatliec nekad, vai pēc nedēļas, vai pēc mēneša, vai pēc kāda cita laika. Ja Dievs runās šodien, tad šodien tev ir jāapdomājas, šodien tev ir jāatgriežas un šodien tev ir jārīkojas. Amen? Un atgriezies pie tiem pirmiem darbiem un dari tos. Es atceros, kad uh, mūsu ģimenē izslāpumu un izsaukumu pēc Jēzus ļoti daudz mums deva un palīdzēja kristīgas grāmatas. Protams, ir jābūt ļoti uzmanīgam, ko mēs lasām, bet tās grāmatas, ko mēs lasām, tās mums dod izsaukumu vēl vairāk. Dieva vārds ir pamat pamats, jā un āmen. Bet kristīgā literatūra, ka tu lāsi kā dieva vīri, dieva sievas, kam viņi dzīvē ir gājuši cauri vai iet cauri, kādi piedzīvojumi viņiem ir bijuši, tā ir liecība, ko Dievs ceļ. Un Dievs arī šodien caur tevīm grib celt kādu liecību. Tas, kas notiek tavā dzīvē, tas, ka tu ej kaut kādiem satricinājumiem, apstākļiem cauri, saprot, tas nenotiek tāpat vien. Dievs šodien tev pirmkārt, viņš tev dod briedumu, un otrkārt viņš ceļ tavu ticību, un treškārt viņš ceļ savu liecību. Un viņš grib, ka tu šeit stāvi, ja ne te, tad ārā, tuviniekos vienalga, kur tu esi, ka tu stāsti, ka tu pausti viņu varenos darbus, jo tā arī Dievu vārdā rakstīt, mēs paudīsim Dievu varenos darbus. Un Dievs grib, ka tu liecini. Dievs grib, ka tu liecini. Un es zinu, ka caur tām grāmatām, ka mēs lasījām, mēs redzam, kas notiek kā viņi gājuši pat gulējuši uz nāvas gults, bet Dievs viņus ir uzcels, un kā viņi kalpojuši pie pārējiem cilvēkiem, kāds Dievs svaidījums ir bijis caur šo Dievu kalpu, kā pārējie ir svētīti. Tas ir brīnišķīgi. Un tas, pieņemsim, ceļ manu izsaukumu, tas ceļ manu tādu pārliecību par Dievu, tas ceļ manī tādu ugunu. Tāpat, kā mēs lasam evaņģēlijos, Mācekļi staigāja līdzā Jēzu. Ko Jēzus, tad, kad viņš viņiem skaidroja, tad, kad mācīja, viņš teica, es jums devu, dodu varu un spēku. Un viņš izsūtīja viņus sludināt. Viņš izsūtīja pat divu viņus, lai viņi iet katrā namā, lai viņi atnes mieru un lai viņi sludina Dievu vārdu. Un ko mācekļi, kad atgriezās, ko viņi teica? Kungs, gari mums paklaus. Nešķīstie gari izgāja, mēs lūdzam notikt dziedināšanas, viņi priecājās. Kāpēc? Tāpēc, kad Jēzus viņus izsūtīja un viņi bija paklausīgi un viņi darīja to. Viņi nešaubījās, viņi gāja, viņi darīja. Un viņiem gāja Jēzus autoritāte. Tā gāja viņiem līdzā. Un viņi priecājas, viņi atnāca un viņi teica savam kungam, kungs, tādas lietas notiek. Un ko Jēzus saka? Priecājieties, ka jūsu vārdi ir ierakstīti dzīves grāmatā. Dievs grib, ka tu šodien arī esi viņam paklausīs, ka tu šodien arī uz viņu pavēlu var iziet un stāstīt, sludināt, mācīt, atgādināt, iedrošināt, norādīt. Svētais gars arī mācīja arī Timotei, ka Pāvils rakstīja, lai tu pamāci, iedrošini, paskubini, norādi, ja? ja vajag arī norādi, Mums ir jāturās pie taisnības, pie patiesības. Un tas ir tas, ko Dievs vēlas, jo Dievs ir uzticīgs un taisns. Amen. Un Dievs vēlas, ka tu šodien arī esi tāds. Apustuļu darbos. Mēs lasām. Apustuļi piedzīvoja vasaras dienu. Viņi piedzīvoja svētā gara izliešanos. Kādi viņi gāja? Viņi gāja drosmes pilni, viņi gāja spēku pilni, viņi gāja ticības pilni. Cik daudz brīnumu notika, cik daudz zīmes gāja līdzāk cik daudz ticīgo vairojās, cik daudz viņi sēdēja kopā, cik daudz cilvēku atgriezās. Viņi stāvēja priekšā, pat sinedrijas priekšā, tur tiesnešu priekšā, jūs iedomājaties tos laikus. Šodien mums ir cilvēktiesības, šodien mums ir tāda aizstāvība, tādas tiesas, tādas konvencijas. Tā laikā nekas nebija, tur bija zobens, nepatika šiks, galva nostā. Bet viņi gāja drosmas pilnu, pārliecības pilnu. Ja viņi teica, ja es dzīvoju tam kungam, tad es dzīvoju, ja es mirstu, es mirstam kungam. Un viņi gāja spēku un pārliecības pilnu, jo viņi mīlēja Dievu. Un svētais gars viņam visu laiku gāja līdzā, tāpēc, ka viņi bija uzticīgi. Un viņos bija prieks, un cilvēki redzēja, un, un viņi lūdz, un svētais gars nāca un pieskārās, un cilvēki tik pestī. Cilvēki piedzīvoja svētā gara spēku, izliešanos. Mīļie, Dievs vēlas šodien apustuļu darbs. Šodien apustuļu darbu, lai notiek šodien – Un kas, kas pildīs? Dievs jau varētu visu vienā reizē izdarīt, bet Dievs grib, ka mēs iemācāmies pastāvēt un cīnīties. Dievs iemācās, ka mēs stāvam ticībā un ka mēs neļaujam, lai mūs izšaub, lai mēs neļaujam, lai mums, kā saka, uzliek slapjos sēk. Dievs vēlas, ka mēs ejam un darām. Un viņš mums ies līdzi. Ja es ir teicis, es būšu pie jums līdz pasaules galam. Mateja evaņģēlijas desmitā nodaļa. Trīsdesmit septiņi līdz trīsdesmit deviņi. Tur ir tāda vārda rakstīta. Kas tēvu vai māti vairāk mīl nekā mani, tas manis nav vērts. Un kas dēlu vai meitu vairāk mīl nekā mani, tas manis nav vērts. Un kas savu krustu neuzņemas un man nesako, tas manis nav vērts. Kas savu dzīvību manto, tas to zaudēs, bet kas savu dzīvību zaudē manis dēļ, tas to iemantos. Amen. Jēzus skaidri norāda, ja mēs mīlēsim vairāk savu mātu, tēvu, dēlu vai meitu, mēs neesam viņa vērts. Tas nenozīmē, ka tev šodien ir jānorobežojas, bet Dievs grib, ka pirmā mīlestība ir uz viņu. Amen? Dievs grib, ka pirmā mīlestība ir uz viņu, uz Kristu. Un tikai tad pārējās lietas. Un arī viņš norāda, kas grib sekot, tev ir jāņem savs krusts un viņam jāseko. Lai cik tev grūti dzīvē būtu, lai cik apstākļi būtu rāki, ņem savu krustu un seko. Ja es ir teicis, nāciet pie mani visi grūtsirdīgi, es jūs gribu atvieglāt. Mēs tikai var atrast, atrast mieru tikai pie Jēzus, ne pie viena cita. Un es zinu, kad mums bija tas laiks, kad mēs degām pirmā mīlestībā. Es zinu, ka mūsu tuvākie cilvēki vienkārši nesaprat. Un tas ir tāpat kā Dieva vārdā ar stāv rakstīts, ka pasaulīgiem tā ir ģeķība. Viņi to nesaprot. Tāpēc, ka pie mums kaut kādas lietas ir izmainīts. Dievs izmainīs mūsu sirdi, Dievs izmainīs mūsu prātu, mūsu domāšanu, mūsos valda svētais gars, un viņi to nesaprot, tāpēc, ka viņiem ir pasaules gars. Un viņi nesaprot, viņi domā, ka mēs esam kukū, bet mēs, mēs bijām pārliecināti, un mēs stāvējam pārliecināti tajā, kam mēs ticam. Un es zinu, ka bija izvēles brīži, ka mums vai nu bija jāizvēlas tas vai tas, bet mēs pateicam, nē, Dievs, mēs paliksim uzticīgi Tev. Un es zinu, ka tas cēl mūsu pašapziņu, tas cēl mūsu ticību. Jo mēs palikam uzticam. Brīdinājums par nepaklausību. Kad mēs skatāmies Efes draudzē, ka Jēzus saka, ja jūs, bet ja nē, tad es nostumšu tavu lukturu. Bet ja nē, tad es nostumšu tavu luktu no tās vietas, kur tu esi. Tas īstenībā briesmīgāka, kas var būt, ka mēs nodzīvojam savu dzīvi, liekoties, ka visi baigi labi, bet tiesdienā, ka mūsu lukturs ir tik nostumts nost. Tas laiks ir bijis pa velti, un tā ir vilšanās. Tāpēc es tev aicinu, ka tu cīnies labo ticības cīņu, un centies, lai tavs lukturs netik nostums. Neuzliec vāku Dievu svētībām. Tā ir nepaklausība. Ja Dievs mūs aicina kaut kur atgriezties, un mēs to nedaram, tā ir nepaklausība. Un mēs zinām no vecās derības, ka nepaklausība ir pielīdzinām kā buršanas grēkam. Un mēs zinām, ko Jāņa atklāsums grāmatas saka, ka burviem netika debes valstībā. Dievs dod tādu salīdzinājumu. Un Dievs grib, ka tu šodien staigā svētības ceļu. Un viņš ir nolicis mums priekšā divus ceļus, svētību un lāsts ceļu, bet Dievs grib, ka tu atrodies uz svētības ceļu. Un neatais durvis vaļā, lai ienainieks spēku var nākt un tev sasaistīt un ka tu dzīvo remdenībā. Un neapslāpē sevī svēto garu. Pie nepaklausības tu apslāpē svēto garu, jo apustuļu darbos rakstīts, ka Dievs dod svēto garu tiem, kas viņiem ir paklausīgi. Un katra nepaklausība mēs izdaram Mēs izdarām spriedu. Mēs apslāpējam, mēs sabēdinam svēto garu, un mēs tad gaužamies, kāpēc pie manis nenotiek kaut kādas lietas. Kāpēc es garīgi nevaru izaugt, kāpēc mans lūkšanas brīžos es nesaprotu, kas notiek, ka liekas, ka viņas tepat nokrīt, kāpēc nenotiek tur dziedināšanas, tur atbrīvošanas, kāpēc nav tas un tas. Tāpēc, ka mēs svēto garu vienkārši aizraidam projām. Mēs uzliekam sev sienu apkārt un mēs sakam, te ir robeža. Un tu, svētais gars, nenāc tagad klāt, jo es dzīvošu, kā es gribu. Dievs grib, ka tu svēto garu ielaid sevi un ka viņš ir pār tevi un ka viņš caur tevi var darboties. Jo tu esi šeit nolīdz, lai tu būtu kā trauks, kā kanāls starp Dievu un starp ļaudīm. Brīnišķīgais pēdējais, kas ir, tas ir apsolījums par uzvaru. Un to mēs atšķirsim Jāņa atklāsums grāmatu 22. nodaļu, Visam ir priecīgs beigas. Jāņa atklāsmes grāmata 22. nodaļa, no 10. līdz 16. pantam mēs lasām. Efes draudzē, ko Jēzus teica par apsolījumu? Tas, kas uzvar, tam es došu ēst no dzīvības koka. Tas, kas uzvar. Un Jāņa atklāsmes grāmatā 22 no 10 līdz 16. Tad viņš man saka – neaizzīmogo šīs grāmatas pravietojuma vārdus, jo noliktais laiks ir tuvu. Netaisnais, lai dara vēl netaisnību, nešķīstais, lai grimst vēl nešķīstībā, bet taisnais, lai dara arī turpmāk taisnību. Svētais, lai pastāv arī turpmāk svētumā. Redzi, es nāku drīz, un mana alga līdz ar mani atmaksā tik vienam pēc viņa darbiem. Es esmu alfa un omega – pirmais un pēdējais, sākums un gals. Svētīgi, kas mazgā savas drēbes, lai tiem būtu daļa pie dzīvības koka un varētu pa vārtiem ieiet pilsētā. Halleluja! Pēdējā nodaļa Jāņa atklāsmes grāmatā. Ko Dievs saka? Ja es saku, noliktais laiks ir tuvu. Jūs saprotat, tas vārds, kas tika dots, tas bija vairāk kā 2000 gadu atpakaļ. Jo tad, ja es saku, noliktais laiks ir tuvu. Netaisnais, lai dara vēl netaisnību, nešķīstais, lai grims vēl nešķīstībā, bet taisnais, lai dara arī turpmāk taisnību. Un Dievs vēlas, ka tu šodien dari taisnību, jo tu esi taisnais. Un Dievs grib, ka tu šodien dari taisnību. Jo, viņam ir, jo viņš saka, ka mana alga līdz ar mani atmaksāt pēc ik viena darbiem. Un Jāņa atklāsums grāmata 19.9. Un viņš man saka, raksti, svētīgi ir tie, kas aicināti jēra kāzu mīlestā. Viņš man saka, šī ir patiesie Dieva vārdi. Amen. Atcerieties, ka pēdējo reizi, kad es sludināju pa vīna koku, es lasīju jums vārdu no Lūkas evaņģēlī par to kāzu mīlestību. Kad uh, kungs izsūtīja savu kalpu, lai aicina tos, tos, tos, un ko viņi darīja, viņi ik viens aizbildinājās. Man jāiet tur tīrums pārdot, man tas jādara tas. Un kungs vienkārši nu, sadusmojās. Viņš teica, lai aicina visus, kroplis, tīzels, visus. Par šo kāzu mīlas svētais gars otro reizi mūs vienkārši jau brīdi. Un es to pieņemu, ka tas ir nopietni, jo, kā es teicu, ka Dievs negrib, ka mēs atliekam kaut ko uz vēlāk laika. Dievs grib, ka mēs šodien atgriežamies, vai nu, arī no nu saviem grēkiem pārkāpumiem mēs atgriežam pie šīs pirmās mīlestības un mēs esam viņam paklausīgi. Ja viņš mūs šodien aicina kāds mīlestā, ka mēs neaizbildināmies, ka man ir kaut kas jādara ka mēs neaizbildināmies, ka man tur ir tas jāizdara vai tas jāizdara, kas ir svarīgāks par viņu. Bet ka mēs sakam, jā, kungs, es gribu tavā kāz mīlestā. Un Dievs saka, jūs būsiet svētīgi. Jūs būsiet svētīgi, ja jūs esat aicināti kāz mīlestā. Un, ka mēs lasām arī evaņģēlijā, kas ir svē, kas svētīgu, ja esat svētīgi, ir tie, kas ir izsaukuši un izslāpuši pēc taisnības. Dievs grib, ka tu esi svētīts šodien, šodien, šodien, ka tu esi svētīts. Un ka tavs nams ir svētīts, ka tavu bērni un bērnu bērni ir svētīti. Un tas ir mīļi atkarīgs tikai no mums pašiem. Dievs mums tik daudz lietas ir apsolījis un tik daudz lietas grib dot un dāvāt, ka mums tik atliek vienkārši atsaukties un pieņemt to un būt paklausīgiem un būt izslāpušiem un izsaukumiem lai mūsu kliekšana būtu patiesa kā tam Bartimēm, kā tai sievietei, kas lauzās tai pūlī, lai aizskart Jēzu vīles, kad, kad viņa tap dziedināt. Viņai bija vienalga, viņi lauzās cauri, jo viņi zināja, ka Jēzus ir tur, un viņi zināja, un viņi ticēja, ka viņi taps dziedināt. Un Dievs grib, ka tu šodien arī caur saviem apstākļiem, caur saviem šķēršļiem, vienalga, kas tev stāv priekš, ka tu izārtos mūrs, un ka tu ej, un ka tu aizskar Jēzu, un ka tu viņam es klāt, un ka tu viņam seko ka tu viņā iesakņojies un ka tu viņā audz ikdienas. Un tu redzēsi savā dzīvē pārdabīgas izmaiņas. Jo es ticu, jo Bībele vienkārši runā par dievišķiem apsolījumiem, par svētībām. Un tev atliek tikai to paklausīt, darīt un noticēt. Un tu redzēsi, ka tu būsi svētīts. Un tavu apkārt, tur, visur, kur tu ies, tu redzēsi Dievu augļus. Vienalga, kur tu būsi, tur redzēs Dieva augus, un cilvēks skatīsies uz tevi, un viņi nesapratīs, kas ar tevi notiek. Viņi redzēs, ka tavs acis deg, kā jēzum deg ugunī. Viņi redzēs, ka tevi ir paties Kristus mīlestība. Neļauj apstākļiem, neļauj šķēršļiem, neļauj šim pasaules sāpēm, naudai, vienalga, kas tie būtu, neļauj nozagt Dievu mīlestību tevī. Neļauj nozagt to. Atgriezies pie viņas. Ja es saku, atgriezies, un dara pirmos darbus. Ko es sapratu? Ir, ir jāpieliek stop, stop šai remdenībai. Es sapratu savā dzīvē, es man vienkārši tik tālu dzīvot tādā remdenībā. Es zinu, ka Dievs man dod šodien šo laiku, kad es viņu varu piedzīvot un izmantot katru lietu, kas var Es redzu apkārt cilvēku, kas staigā sasaistīt, es redzu cilvēku, kas staigā atkarībās, alkoholiķi vairojas ar vien vairāk, narkomāni vairojas ar vien vairāk, netiklība vairojas ar vien vairāk, sagrauts laulības vairojas ar vien vairāk, cilvēki ir depresijās, cilvēki dara pašnāvības. Mēs sēžam un noskatāmies. Esam ierakušies savās ikdienas lietās un viss. Dievs grib, ka tu šodien stāv un ka tu redz un ka tu viņam meji klāt un ka tu vienkārši viņam stāsti ka tu vienkārši šeit un pasludini Jēzus Kristus vārdā, lai izietiet dēmonu ārā. Un tikai tā tavu ticība celsies. Un tas ir tas, ka Dievs grib, ka tu šodien staigā uzvarā. Un jo tu vairāk runās par Dievu, jo tu vairāk runās par Jēzu, jo tu vairāk runās par svēto garu un par viņiem domās, es tev saku, ka ir sātans savāk savus koferus un aizies no tavas dzīves prom, tāpēc, ka viņam nebūs vieta pie tevis, jo tu visu laiku domā par svētumu. Jo tur, kur ir svētums, tur, tur tums valstībai nav vietas. Tur nevar pastāvēt tums valstība. Un tas ir tikai tev jāsāk darīt. Un tik līdz tu atsauksies tam aicinājumam, kungs, es gribu to darīt, es ticu, ka svētais gars nāks un dos tev spēku. Es ticu. Un pietiek. Pietiek vienreiz mums sēdēt un būt remdiniem. Mums ir jāiedeg, mums ir, mums ir jādeg ugunī. Mums ir jābūt izslāpušiem, izsaukušiem. Mums ir jābūt vienprātībā, mums ir jābūt vienotiem. Pasauli iet postā. Krists mies vienkārši guļ aizmigos. Neļaujiet, lai jūs lukturs tiek nostums. Pāvils Efeziešiem rakstīja, beidzot, ko viņš saka, beidzot, viss pietiek, beidzot topiet stipri viņā un viņa varanajā spēkā. Jūs saprotiet? Dievs ir Devs mums šodien spēku viņā. Viņš saka, beidzot, tu topi stiprs. Cik ilgi tu vari bēdāties, cik ilgi tu vari čīkstēt. Viss viņš saka, jums, mums ir jābūt kā karavīriem. Mums jābūt kā cīnītājiem. Ja es saku, cīnī, uh, uzvar tikai tas, kas cīnījies, ir pareizi. Mēs esam pieraduši sēdēt un tādā aizsardzības pozās, lai nogaidīt, ka sātans var šivarēt pa mūsu māju, ka sātans var šivarēt pa draudz, par mūsu kalpošanām, par mūsu darbiem, visur. Mēs atļaujam. Mēs paši sēžam, es taču neko nevaru izdarīt. Viss. Es sapratu to pie sevīm, es visu, es tā negribu dzīvot. Viņš ir Devs mums ieroči, viņš ir Devs mums savu spēku. Bruņas viņš mums ir Devs. Viņš mums ir Devs lūkšana kā gars zobē. Viņš saka, Jūs pielūksiet Dievu garām patiesībā. Viss. Dievs grib, ka tu šodien staigā garā, nestaigā miesā. Neļaujam miesai valdīt par mums. Mums jābūt, jābūt gara pilniem. Gara pilniem. Mums ir jāceļās. Mums ir jāatgriežas pie šīs pirmās mīlestības. Es sapratu savu sievu visu, mēs novākam svītri, mēs apstājamies, un mēs, šis ir laiks, kad mēs pārdomājam. Mēs pārdomājam, mēs atcerāmies to pirmsākumu, un mēs esam priecīgi, mūsu gars gavilē. Tāpēc, ka mēs gribam atgriezties pirmsākumos. Es gribu staigāt spēkā. Es negribu staigāt novārds. Es gribu sludināt spēkā. Es gribu redzēt, kā Dieva varenā roka darbojas. Es gribu redzēt Dieva svaidījumu. Es gribu to piedzīvot. Es gribu piedzīvot uzvaru ikvienā brīdī, ikvienā kalpošanā, ikvienā šķērslis, es gribu piedzīvot uzvaru. Un es neļaušu, ka sātans ņirgājās. Un es aicinu, ka tu arī neļauj to darīt. Pietiek. Viss, mums ir jāiedegās. Mums ir jāatgriežas. Dievs mums ir Devs varen apsolījumu. Kas uzvar, tas sēdīs no dzīvības ko. Kas uzvar, tam es došu tērpties baltās drēmēs. Amen. Iekarstam un atgriežamies. Pavadiet laiku mājās, lūkšanā, vārdā, apslēptajā istabā. Meklējiet Dievu, ejiet gulēt, ar slāpēm, celieties ar slāpēm. Brauciet mašīnā, lai jums ir slāps. Ja nav, kur jūs ejat, lūdziet Dievu. Meklējiet viņu vajag. Jo kas no sirds viņu meklēs, Dievs viņam atbildēs. Meklējiet no sirds. Draudze, Dievs grib, ka šī draudze ir spēcīga draudze. Ir paredzēts šai draudzē kaut ko darīt, bet mēs esam, mēs esam ļāvuši, ka mēs esam apspiesti. Mēs nedrīkstam gulēt. Mums ir jāceļās. Mums ir jāstāv. Mums ir jāstāv ar paceltām rokām jaudz. Mums ir jākopo spēka. Mums ir jāiet pār tam čūskam, skorpioniem. Mēs saminām viņus. Viņiem nav vairs pār mums. Jēzus pie krusta ir uzvarējis nāvu. Ir iznīcināt vēlna darbu. Visu, ko viņš dara, viņš vienkārši manipulē un baid mūs. Tas ir salīdzinājums, kā vakar mēs ar sievu bijām mājās un Sātans ir salīdzinot ar mums kā muša. Ir ceļš tāds vasaras laiks, muša pa, pa iekš, bzzz, un mēs, ai, es neko nevaru izdarīt, mums ir jāpiet, un kš, viss, mums ir vienkārši jāizdzen ārā. Viņam nav vārs pār mums. Viss. Tu esi jauns radījums, tev Dievs ir Devs vāru. Apstākļi, kas ir apstākļi, salīdzinot ar apsolījumu, kas tev ir dots? Uzvar viņus, padzen prom lai sātnes sakrāmē čemodāns un pazuli visiem saviem dēmoniem. Atjaunojies. Amen. Viss. Pārdomā. Pārdomā tās lietas. Es saku, ja tu neesi piedzīvojis to pirmo mīlestību, to deksu, lūdzu, lai tu to piedzīvo. Nevēl Dievs rakš šajā Jāņa atklāsmes grāmatā savā vārdā. Tā pirmā mīlestība ir ļoti svarīga. Tikai tā mēs aizdedzanamies. Tikai tā mēs garīgi aizdegamies. Tu redzēsi, tavs lūkšanas būs visam savādāks. Tu nesapratīsi, tu sāks lūgt garā, mēlēs. Tavs rokas degs ugunī, vienkārši tu jūtīs, ka tev vienkārši gribās iet pie cilvēkiem aizlūgt. Tu ieraudzīsi, tā, ka Dievs arī pēdējā laikā, viņš liek sāp sirdī par cilvēkiem. Tu redzi cilvēks, agrāk es staigāju vienaldzīgs, es tagad, es nevaru noskatīties. Man vienkārši gribās pieiet klāt un Jēzus Kristus vārdā sātana aizvācies no viņas dzīves. Gribās pieiet klāt un vienkārši lūk par dziedināšanu. Tā vēlēšanās, un Dievs to vēlēšanos grib, ka mēs viņu, mēs viņu attīstam. Attīst. Mums blakām ir tuvinieki, kas dzīvo pasaulē Un iedomājies tos, to dienu, kad vienā dienā viņi nomirs. Un mēs neviens nebūsim viņiem evaņģelizējuši. Mēs nebūsim par viņiem ritīgi iestājušies. Un viņi aiziet uz elli. Vai mūsu radinieki, kas ir apkārt. Es zinu, ir grūti saviem tuviniekiem sludināt, bet mums ir jālūdz, lai Dievs mums dod spēku un pārliecību to darīt. Mums ir jāizlūdzas Dieva žēlstība par viņiem. Jo viņi mums ir nolikt klāt, lai mēs par viņiem iestātos. Tāpat kā mēs esam nolikā kā sārgi par Jeruzalemes mūriem. Ja mēs saucam, mēs lūdzam, lai Dievs apklē savas rokas par Jeruzalem. Viss. Būsim stipri, staigāsim garā, atgriezīsimies pie pirmiem darbiem un lai Dieva varenā roka patiešām izpauž šo, to, caur šo draudzi. Un, ka kur, mēs, kur mēs iesim, kad cilvēki redzēs mūsos izmaiņas, viņi teiks, tie ir Kristus mācekļi. Tie ir patiesie Kristus mācekļi, jo viņi nav liekuļi, viņi tiešām tie, kas dara patiesību, dzīvo patiesībā un staigā svētajā garā. Viss šodien ir jāsāk staigāt garā. Amen? Amen. Es aicinu, ka mēs varam piecelties. Var kāds lūdzu Kristu pasauli? Gribējām dziesmu. <clears throat> Tad, kad sākās dievkopojums, es jūtu sirdī, kad eh, sēties gars grib pieskarties ikvienam no jums. Kā jau es teicu, Dievs jūs ļoti mīl. Un es aicinu, ja tu šodien gribi atgriezties pie šīs pirmās mīlestības, atgriezties pie šiem pirmiem darbiem. Es tev aicinu, ka tu var nākt šeit priekšā. Nāc priekšā un neskaties, vai kāds nāks vai nenāks. Tas, lai notiek starp tev un starp Dievu. Un es vienkārši aizlūkšu par tevi. Es aizlūkšu par tiem cilvēkiem, kas ir šeit priekšā. Šis ir laiks, kad šodien, šodien ir tas žālstības laiks, šodien ir tā žālstības diena. Neatliec neko, neatliec uz rītdienu, negaidi. Jau lai svētais gars tevi māju ritī. Atjaunojies spēka, atjaunojies ugunī. Skanēs dziesmu un dziesmas laikā tu var pārdomāt un tu var nākt šeit. Kad sagatavo savu sirdi, lūdz Dievam un ja tu jūti šo aicinājumu, tu nākt šeit priekšā. Jo tev jāatcerās, ka ne jau es esmu tas, kurš dziedi, ne jau es esmu tas, kurš atbrīvo. Dievs ir tas, kurš to dara. Tas ir viņu spēks, kas to dara. Un es esmu tikai kalps, es esmu tikai trauks, ko Dievs lieto. Un tev tas ir jāgrib, tev ir jātic. Un es ticu, ka tu no sirds, ja tu ticēsi, no sirds, ja tu to gribēsi, es ticu, ka tavu dzīvi pārvērtīsies. Liec sātenam savāk savus čemodānus un pazust no tavas dzīves.